kaba yatewe ku gasoko kari hafi yaho bita ku isamariro urongoye iyo zone akaba yaciye afata ingingo zo kubumbatira umutekano umutekano ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko rimenyesha ko ritewe impungenge n'uko abadandaza igitoro ariko bakacimana batamenyesha ikibabakiye urongoye iryo shyirahamwe abashyikirije nyuma y'aho umushyikiranganje w'amasoko ntangaguvu afatiye ingingo yo kwaka impusha amashyirahamwe amwe amwe zo gusubira kurangura igitoro hanze y'igihugu muri ano makuru turababwira n'ayavugwa mu ntara zo hagati mu gihugu sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro donge kubaha ikaze muri makuru tugira duhere kuyavugwa mu mutekano umuntu umwe yarapfuye abarenga cumi barakomereka harimwo abababaye cyane biturutse kuri grenade yatewe ku mugoroba wo kuri wa gatandatu ku gasoko kari hafi y'aho bita ku isamariro muri zone ya buterere turi mu gisagara cya bujumbura ingingo zo kubumbatira umutekano zafashwe n'urongoye zone buterere ko atabazosubira kurema isoko inyuma y'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo ine n'itanu z'umugoroba inkuru ya evariste nziko igihe cy'isaha imwe y'ijoro n'iminota nka cumi kuri uyu wa gatandatu niho umuntu atamenyekanye yatera gerenade ku kasoko ko mu buterere bwa kabiri hafi y'ahitwa ku isamariro umuntu umwe w'umukenyezi niwe yahitanywe n'iyo gerenade ubwo nyine abarenga cumi barakomereka harimwo abababaye cyane nk'uko twabibwiwe n'abari aho umugabo w'uwo mukenyezi ari mu mubabaro udasanzwe kuko uwo mukenyezi yari amutumye gusuma utwo bararira amubona inyuma y'iminota mike yari kiziga mvuye kuri eridisimas asaba ko iryo tegwa amagerenade mu bibanza bikoraniyemwo abantu benshi byohagarara rero ejo naratashe mvuye mu mirimo ya misi yose ndamuha amafaranga kugira aje gusuma hageze ku munota wa nyuma je nk'ubusatira ndamufata ngeze ahantu bita ku ndakata gato ndahagarara ni hirya gerenade numva ivugiye ku isoko imaze kuvuga harakurikira ko urusoro nca ndaduga ngiye kuraba nsanga madame wanje yamaze gucikana birababaje kuko umuntu aza yitwaje ibigwanisho bikira umuriro akajya mu banyagihugu ataco bazira ataco bagirizwa ata na kimwe baba bamutwaye agenda abundabunda mu nyuma gatera y'ikigwanisho nka grenade ni ukuvuga ko abo bantu leta yari ikwiye kurondera uburyo yongereza umutekano mvuyekure disimasi afise kandi intuntu n'agahinda ko atazoshobora kurera abana batatu uwimana na dina musigiye ansigiye abana batatu ubona bigiye kukorohera utagira umufasha kunyorohera biragoye icyo kiragoye rwose kugira ngo nzocuba ubundi nanjye ndahangayika ndakora sinirirwa muhira kugira ngo bizonyorohere ntagira umufasha kizoba kigoye gose abakenyezi bakorera mu kasoko ko ngaho ku buterere bwa kabiri nabo nyene ngo baguye mu gahundwe bene amabutike ububare hamwe n'aho abantu bimosha salon de coiffure mu gifaransa bategetswe kugara igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba tukivuga yajyanye n'umutekano muri zone ya musaga naho nyine harayihishwe umuntu uwitwa ku bwayo Juvan akaba yarashwe n'abantu batamenyekanye ku ibarabara rya kabiri nk'igihe cy'isaha imwe n'igice y'ijoro mu gipolisi bahamagarira abanyagihugu kudoma k'urutoke abo bose bafite ibigwanisho badafitiye uruhusha kuko biri ko bibandanya by'iyi nkumbi ku rugero runini isanganiro isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za radiyo y'isanganiro amakuru arabandanya ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko rirashima ingingo y'umushyikiranganje agejwe igitoro yo ku yo kugarura ku murongo abadandaza bacimana kandi gihari ariko rero Noel inkuru nziza arongoye iryo shirahamwe avuga avuga ko muri abuko bafise impungenge eh, ko abimana icyo gitoro batamenyesha kibabakiye agasaba abegwa n'urudandazwa rw'igitoro kuvugana kuri kire Noel inkuru nziza yavuganye ku telefone na Joseph Sabiyabandi kuba barafashe ingingo na cyane cyane zisaba bamwe bamwe kuba barabangira gukora muri urwo rudandazwa bijyanye n'amategeko twebwe ku ruhande rwacu tubaza yuko ari ibintu bisanzwe kuko kubahiriza itegeko n'ikintu buri wese ahamagarirwa eh, hanyuma kandi gusaba yuko ariko barakora nabo nyine babimenyesha ni ibintu byiza kugira ngo umuguzi mbere biranakenewe yuko umuguzi ashobora kumenya biba byitabwa uburenganzira bw'umugutwa nziza ku kuronka inkuru zikwiriye ku byerekana rero kugenda kuri sitasiyo kugira ngo umenye ko iri kirakora cyangwa itari kirakora nabyo nyine murumva ko ari ibintu bikenewe gusa twebwe tugira amakenga kuko hagize iminsi igitoro kiboneka ari gikeya ku masitasiyo mugabo bakatumenyesha yuko kiriho mu bigega hanyuma tukibaza tuti none aba bantu bari barafatirwa ibihano naho ataco bavuga ngo basigure kugira umuntu amenye igituma kiba cy'izo ngorane bishikira nabo bandi bariko barakora neza muravuga yuko mufise impungenge nigiki cokuraho izo mpungenge mufise ikintu twibaza kuri izo mpungenge nuko hoba kugira inama n'ijambo no cane cane kugira ngo abantu batariko baratanga ico gitoro bahora bagitanga nibaba babiretse ku gushaka kwabo aho nta ngorane mugabo hamwe hoba hariho ingorane batariko baravuga hanyuma zikagumaho tugira ubwoba yuko duhava zizoshikira nabo bariko baragitanga uyu hanyuma ugasanga uh, umuguzi ntashoboye kuronka ico gitoro nk'uko yahora akironka hamwe rero bari ingorane hama ntibazivuga bariko batugirira nabi cane rwose biriho bobivuga kugira ngo n'ababijejwe bashobore gutora inyishu aho niho dufitiye amakenga mugabo ayo makenga rero bava hari uko batubwije ukuri ingorane ziri izo arizo iyo ngingo rero yafashwe n'ubushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu akaba ariyo kwaka amashyirahamwe ane impushya zo gusubira kurangura igitoro hanze mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri uyu wa gatandatu bumenyesha kandi ko amasitasiyo yo mu gisagara cya bujumbura akeneye kubandanya akora ategerezwa kubimenyesha mu buyobozi buraba igitoro hatarenze ku munsi wa mbere abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye agera kuri mirongo ibiri n'indwi mu ntara cumi zigize igihugu basaba abanyepolitiki be n'abategetsi gushira imbere umutima wo gukunda igihugu be no gufata ingingo zifasha gukingira ibidukikije mu byo bakora byose ibyo babisaba mu gihe baba bagejeje kurabireresi ryateguwe n'isabukuru fesitikabe ibyo bigashikirizwa n'urongoye iryo sabukuru ngabo leonce akaba yari kuri mikoro ya christian savi twarabonye ingene urwaruka rwabyitayeho ingene batubaza ibibazo ingene bonyine batubwira e, ibyiyumviro boterana b'igihugu kugira ngo habe imigambi e, yo kurekuranira cyane cyane hama no kugira amahoro turavuga ati umugambi ni ukubandanya hose ibyo uko dushikira nuvuga e, abakuru cyangwa abanyepolitike ibyo ntibisanzwe bamwe baramaze kubona iyo reresi biciye muri televiziyo ko mbere ko ndayerekana aha mu mashuri yaraciye kenshi mu mateleviziyo mugato se nahe n'umugambi yuko e, bose tuzobashikira ku mure tukazoraba undi muhango kugira ngo e, tubahuze barirabe hama tuyage turabe nabo ikintu ku ishuri urwaruka ko n'ibintu bikomeye rwose hanyuma turi ko turategura kandi n'urundi rugendo tuzogendera nuvuga urwaruka rutize eka na bene gihugu eh, bari mu makomine cyangwa ku mitumba inyuranye yo mu gihugu cyose nk'uko two turabigira mu mashuri urebe n'umugambi eh, udahagarike ngaha uzobandanya inama isumbi dutandukire yavugwa mu ntara zo hagati mu gihugu abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza baridoga ko atakintu bagiye kwimbura kuri no menshi bivuye ku ruzuba rwononye ibitegwa mu gice cyo mu kiyaya hamwe n'imvura nyinshi mu gice cyo mu mitumba akongera ko n'indwara yafashe ibiharage n'ibinyabwoya biriko bitema bitongora ku mpande zegereye ikibira umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi bubanza aremeza ko atamwimbu mwiza ugiye kuboneka agahamagarira abanyagihugu kudasesagura umwimbu baronse mu gatasi nkuru ya Space Caritas Cabañán. yongereye Josephine aba muri zone kibyuka muri komine musigati avuga ko atakintu agiye kwimbura muri ino mpeshyi kuko ngo imirima yose yiwe yaragwaye na cyane cyane ibiharage ngo birabenja bitarera bigasa n'ibyahiye imibimba ikabora mu gice cyo mu kiyaya nka gihanga igice cya mpanda n'igice cya komine rugazi byaba ibigori ibiharage inkore n'ibindi abanyagihugu bavuga ko byishwe n'uruzuba ko atamwimbu bizeye kuzohava baronka umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi bubanza aremeza ko atamwimbu mwiza uzohava uboneka muri ino mpeshyi bivuye ku mvura nyinshi hamwe n'uruzuba mu gice cyo mu kiyaya iyo mvura nyinshi ikaba yaguye mu gice cyo mu mitumba jean paul barutwa nayo akanahamagarira abanyagihugu kudasesagurira ku masoko umwimbu baronse mu gatasi na rijya ngo wari ushimishije turabona yuko eh, muri ino mpeshyi umwimbu uzohava ugabanuka ikizobituma eh, ni uruzuba rwatse rutari ruke mu kwezi kwa gatatu aho intara yose yoba yahatse gushikwa n'iryo zuba eh, dukuyemo igice cyo mu migwa yahakariwe eh, cyane ni mu kiyaya cimbo abanyagihugu tubahanura yuko bobika umwimbu barose ku gatasi kanatsinda umwimbo wari ushimishije abantu bako batamumarira amasoko bawubika kugira ngo nzani habitera muri iyi mpeshi ntizohave ibakorako cyane umuyobozi wa DPA Bubanza aranahamagarira abanyagihugu kwitaba irima ry'imyonga kikaba cakiriye muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka abana barenga amajana atanu urongoye ico gisata mu ntara ya mwaro avuga ko bamwe mu bavyeyi batazi akamaro k'ico gikorwa imwaro duhamagara Laurent Ndikuriyo nk'uko ibiharuro dukura mu gisata kijejwe ibirondangamuntu mu ntara ya mwaro bivyerekana mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abana amajana abiri na mirongo itanu n'icenda banditswe ikiringo gitekanijwe n'amategeko carenze mu kwezi kwa kabiri naho baronse abangana ijana na mirongo icenda n'indwi mu ntara ya mwaro yose n'abangana mirongo irindwi n'icenda mu kwezi kwa gatatu mu makomine atatu ariyo kayokwe gisozi na rusaka komine rusaka niyo ifise abana bandikwa barengeje igihe gitekanijwe n'amategeko kurusha ayandi makomine nahimana gloriose arongoye igisata kijejwe ibirondangamuntu mu ntara mwaro avuga ko mu myaka y'ibihumbi bibiri ibiro bya komine rusaka byigeze gusha amadosiye arasha nayo nyene ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bukaba bwahavuye bubaha uruhusha rwo gusubira kubandika avuga ko muri rusange ngo bamwe bamwe mu babyeyi bateba kwandikisha abana babo mu gihe gitekanijwe n'amategeko kubera ubugaba abandi ngo iyo minsi bagasanga yabaheranye ngo hakaba n'abandi nabo bataramenya akamaro ko kwandikisha abana babo mu gihe uyu yarongoye igisata kijejwe ibirondamuntu mu ntara mwaro asaba abavyeyi kwandikisha abana mu gihe gitekanijwe kugira amateka yabo yubahirizwe mu nk'akarorero ku bijanye no kuvugwa ku buntu avuga kandi ko abanyeshuri batanditswe ku gihe batakaza umwanya munini mu guhiga urupapuro rwemeza amavuko yabo kugira ruje muri dosiye zabo ngo hari n'amande y'ibihumbi icumi arihwa nk'uko biri mu ngingo y'amajana atatu na mirongo itanu n'icenda y'igitabo c'amategeko mpanavyaha co w'ibihumbi bibiri n'icenda umuhanuzi mu bijyanye n'imibano mu ntara ya mwaro dominique ndagaraza avuga ko bimirije gushika mu makomine kugira barabe ingene ico gikorwa kigenda ngo bongere bahanahane n'impanuro imwaro ruhande kuri yo radio isanganiro nino ngaha amakuru twari twabateguriye agarukiye ariko mbere yuko ndabikebanura ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize igrenade yarayitewe muri zone ya buterere yahitanye umuntu umwe n'ayabarenga cumi harimo abababaye cyane barakomereka kaba yatewe ku gasoko kari hafi yaho bita ku isamariro urongoye iyo zone akaba yaciye afata ingingo zo kubumbatira amahoro nayo ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko rimenyesha ko ritewe impungenge n'uko abadandaza igitoro ariko bakacimana batamenyesha ikibabakiye urongoye iryo shyirahamwe abishikirije nyuma y'aho umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu afatiye ingingo yo kwakimusha amashyirahamwe amwe amwe zo gusubira kurangura icyo gitoro hanze y'igihugu ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ni ukujiya rusha ibyo byandikwa n'ikinyamakuru iwacu nticemera namba ibyashyikirijwe n’umubiri yitwa Luke Michel uwo nawe akaba afata ko ibiganiro bihuza bose by'iyarusha ari umukenyuro uri kugwigwa n'abazungu ngaha mu dutunge iwacu yanditse mu gifaransa ngo les occidentaux impanuro itangwa na Luke Michel ni ukutajayo iwacu yemeza ko abarundi bakeneye cyane kuva mu ngorane bamazemo umwaka muzima ngo niko amahoro azova mu barundi ubwabo mugabo barakeneye intererano y'akarere n'amakungu ngo barindiranye igishika ku biganiro by'ukuri bisubira gutangura atawe bikumiriye iyo arusha mu mpera za kuno kwezi nayo muri wa muco wo gutanga ibibanza ku bantu babiri bamenyekanye ku ndwi ikinyamakuru iwacu kigayiromunye politike w'umubiri Luc Michel kuba yarahanuye leta y'u Burundi kutaja mu biganiro bihuza abarundi iyarusha mu kibanza c'iteka naho hari Antoine Kaburahe arongoye ico kinyamakuru iwacu nyene kuba aherutse kuronka agashimwe k'ishira hamwe reporter sans frontières kuno mwaka hari itariki zibiri za kuno kwezi itororokanirizo ry'amakuru nete presse naryo ryandika ko leta yihararanze ibijanye n'ishingurwa rya perezida bagaza uwo nawe akaba aherutse kwitaba imana itariki zine i Buruseli mu Bubirigi mu gihe umuryango wiwe wategekanya gutahukana ikiziga kuri w'imana itariki umunani leta yo yishikiriza ko vyoba vyiza ari ibikoze niyo itegerezwa gutunganya ivyo bikorwa byo gutahukana ikiziga c'uwahoze atwara igihugu maze bikazo bitariki ya cumi na gatanu iyo yezu kirisu aduze mu ijuru asize Burundi mu kigandaro n'umutekano muke ngaha nete press igaruka kuhimbazwa ry'iyurizwa ry'umukama yezu mu ijuru aho hari kuwa kane mugabe igashiramwo n'akantu ko gutebura ibabazwa nuko yeza aduze mu ijuru perezida bagaza yarayashengeye ariko akaba nawe mu kiringo yatwaye Burundi yaguma hafi y'abanyagihugu kujya ku ifi mu mazi ku bwa net press ngo yezu kirisu yari kubanza agaherekeza abagaza ahazoshingurwa bishoboka ko ari bururi iyo yari yarataye uruzogi iryo tororokanirizo ry'amakuru kandi rihamagarira umukama yezu ko atokwihuta kuduga mu ijuru ngo ahubwo nashinga imizi nko kumusaga canke kumutakura canke za nyakabiga ngo yasanze umukozi amerewe nabi ibyo bikandikwa n'ikinyamakuru cy'abigisha la voix de l'enseignant agashahara k'umwigisha kaguma hasi naho hari ingingo ya leta yo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara ku bakozi bayo ku bijyanye n'umutekano la voix de l'enseignant yibutse igitero giheruka kugirirwa ingabo ya gisirikare kuri lise ya mutima mweranda ngo abanyeshuri bariko barashika abavyeyi bariko barazana abana babo n'abiga ku yandi mashure bariko bararengana ukuvugana imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose ngahe kinyamakuru buhundiye ko kigaruka ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wahimbajwe itariki zibiri mu burundi ngo niko uwo munsi wahimbajwe leta imaze gushyira mu ngiro wa mugambi wo gukura ubusumbasumbane ku mishahara mugabo hari abatashikiriwe abakozi rero ngo baratewe impungenge nuko hari abarenganijwe bagasaba ko na ntaryo hoja haraba ukuvugana hagati y'abo byega bose imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose inyuma y'imyaka hafi ne atagakacira rya higanwa ry'abigeme beza beza Burundi ari ryo Miss Burundi ryagarutse ikinyamakuru iwacu candika ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwindwi uburundi buzoba bwamenye umwige maheta abandi ukuba mwiza umurundikazi ivyiyumviro n'imigambi incabwenge ni imwe mu vy'ababiteguye bashimikirako ariko si ivyo gusa umwigeme wese arondera kuba Miss Burundi abwirizwa n'imiburiburi kuba afise imetero imwe n'isantimetero mirongo irindwi n'imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'ine iwacu kandi no ku butinyanka bw'abigeme n'abakenyezi ngo hari abo bubabaza bikanabagira kw'ingaruka ku bijyanye n'imirimo ya minsi yose hari iseseme ibinyanya eka n'izindi ndwara z'imperekeza muri icyo kiringo kibonekeza rimwe mu kwezi ibyo rero biratuma hari abakenyezi usanga badatonda ku mirimo yabo ya minsi yose cyangwa abigeme bagasiba ku ishuri ariko harababifata nk'ibisanzwe ubwo bubabare nk'uko iwacu ibandanye ibyandika ni ingaruka z’ingwara umukenyezi ashobora kugira muri icyo kiringo kidasanzwe kugira hasohoke ibintu bimwe bimwe birimwo n'amaraso hariho ingufu igitereko gitegerezwa kugira ari nayo ntandaro y'ubwo bubabare ngo ubutinyanka rero ntibisanzwe ikidasanzwe ngo niyo bitesha abantu imirimo basanzwe barangura aha ni naho turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye mwayashikirijwe na